і ми з якоюсь упертою жорстокістю до себе дивимось на його половинчастий диск. Лише о дванадцятій воно нарешті виборсується з полону, але всього на кілька хвилин. Потім крига знову починає його засмоктувати і тягти в безодню. Воно ще за інерцією пнеться на схід, грузнучи й грузнучи, поки від нього лишається вузенький сегмент, а тоді остаточно тоне. Антарктида мов би, знущається з нас, давши нам змогу дивитися на цю жахливу агонію, яка не залишає жодних надій. Ще сходить, значить, іще не все, сказав сьогодні Хуан Естрада, і у тому був несподівано глибокий смисл. Розділ 16 Нарешті настав судний день. Календар біля карти в кутку показував понеділок, 10 травня. О шостій ранку вже ніхто не спав. Навіть хворий норвежець уперше вдягся по-справжньому і вийшов до гурту. Всі вільні від чергування сиділи за столом. Кетрін була дуже ласкава з Туром Баланом. Вона сіла поряд і заходилася розповідати йому про те, як проведжала сонце вперше і останнє в житті ще за дитинства. На зиму мене віддавали в пансіонат неподалік озера Ері, найпівденнішого з Великих Озер. Там розташоване місто Лондон. Але якось тато захворів на грип, а потім у нього почались ускладнення і тривали до листопада. Тоді я й побачила полярну ніч. А хто ваш батько? запитав Тур. Ми майже нічого тут одне про одного не знаємо. Тато лісівник. Він створив на острові Банкс велику резервацію. Раніше там не було майже ніяких тварин. Тато ж акліматизував оленів, єнотів та зайців, а лисиці, вовки, соболі та песті потім прийшли самі по здобич. Невже ви не чули про резерват? Тато витримав за нього цілу баталію. Уряд провінції хотів організувати там кілька мисливських баз. Тато виграв процес проти уряду провінції. Він мільярдер. Жартуєте. У нього немає жодного робітника. Він усе робить власними руками. Сам на цілий резерват. Кетрін Уілсон мимоволі глянула на каюту Філа Марша. Професор затримався в душовій і вона з явною неохотою проказала не зовсім сам, з моїм старшим братом. Та їм допомагають мама і моя старша сестра Туре. До розмови встряв Жак Антуан. Вона так само гарна, як і ви. Кет не відповіла французові, а хвилин за п'ять, зіславшись на болі в скронях, пішла до каюти і заходилась длубатись в своїх речах. Булата не уникнув страдницький вираз її обличчя, коли Жак Антуан спитав про сестру. І він підсвідомо повторив слова Тура Балана, який казав ми майже нічого тут одне про одного не знаємо. Після сніданку всі крутили ручку радіоприймача, але крім хрипу та безладних уривків голосу ніхто нічого впіймати не зміг. Усі нетерпляче позирали на годинники. Лорд Домбо стояв коло середнього вікна, старанно хукав і тер кригу пальцями, намагаючись прохукати в наморозі п'ятачок. Руки в нього були зверху чорні, мов наваксовані лижною пастою Брокс, а долоні білорожеві. Це чомусь навертало булато до давно минулих часів. Брат Михайло підвів його до воза, яким щойно привезли солому для колгоспних телят, і тицнув пальцем на шину. Ось покуштуй. Солодке, як мед. Витерта снігом шина була біла й лискуча, і малий відповів, з якої речі вона була солодка, сам куштуй. Михайло почав смачно плямкати. Я вже лизав, як канахвета. Ось лизни. Булат лизнув.